قبل الممات أي حزن سوف تبكيه غدا موسم التوبة وفى فاغتسل Neka znaju nasilnici, neka znaju pokvarenjaci i oni koji prkose iako su slabi Allahu Đalešanuhu na zemlji i koji druge zavode da je mjesto za njih određeno, a teško i bolno je to mjesto.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 svjetovi potrebni Allaha Đalešanuhu, onome koji čini šta hoće, i radi šta hoće i nikome neće račun polagati, dok će njemu svi drugi račun polagati. Onome koji je život i smrt stvorio da bi iskušao ljude i vidio ko će bolje postupati i bolje raditi. Onome koji je poslao posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da bi Allahovom voljom i dozvolom izveo ljude iz tmine na svjetlo i da bi opomenuo i podsjetio ljude na dan u kome će dijete osjediti, na dan u kome će trudnica svoj plod pobasiti i dojilja zaboraviti na ono što doji. Neka je salavat i selam na Rasula sallallahu alaihi wasallam, onoga koji je vjerno dostavio risalu i ispunio emanet i borio se istinskim džihadom sve do svoje smrti, onome koji je ostavio nebrojeno mnogo svojih vasijeta ummetu kako bi ih upozorio i podsjetio na Allaha Đalešanuhu i upozorio i podsjetio na ustrajnost na Allahovom putu a jedan od tih vasijeta je i poznati hadis Rasula sallallahu ve sellem kome kaže Iyakum wa muhakkeratu dhunub bojte se podsjenjivanja grijeha bojte se omalovažavanja grijeha fa inne hunne jedštami'ana ala rađuli hatta juhlikna jer će se ti grijesi sakupiti i objesiti čovjeku na sudnjem danu tako da će ga upropastiti draga braćo, dragi vjernici mi ćemo inša Allah danas u ovoj našoj hutbi u skladu sa situacijom u kojoj živimo govoriti o jednoj uzvišenoj suri o veličanstvenim i velikim porukama iz sure koja je nama dobro poznata, a kažem tema je aktuelna i vezana je za naše stanje. Zbog toga sam je izabrao da bi smo svi zajednički se podsjetili na ahiret, na strahote sudnjega dana, na stajanje pred Allahom Đalešanuhu.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 Toga dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj gospodar njezin narediti i toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. I ko uradi koliko trun dobra vidjet će ga i onaj ko uradi koliko trun zla vidjet će ga. Prije nego što pođemo s komentarom ovih kuranskih ajeta, spomenut ćemo slučaj imama Ebu Hanife koji je jedan put došao na jaciju namaz u mesčidu u Kufi i imam je učio suru Ida Zulzileti. Nakon toga prenosilac ove predaje kaže kad smo predali selam gledao sam u Ebu Hanifu a on je oborene glave razmišljao o ovim ajetima i uzdisao je posle čega su se ljudi razišli otišli su iz mesčida i a on je ostao. Ovaj čovjek koji prenosi u predaju je bio mu jezin i bio je zadužen, zadužen za mesčit, pa sam ga ostavio. Želio sam da ga ostavim na miru, jer kaj ako se želi posvetiti ibadetu, čovjeku je neprijatno i nezgodno i šeitan ga napada ako neko ima pored njega da se posveti u potpunosti u samoći svome gospodaru. Napustio sam mesčit i otišao. Vratio sam se da proučim ezan Zatekao sam Abu Hanifu na istom mjestu, u istom položaju, gdje plaće i upućuje dovu Allahu Đelešanu i govori o ti koji ćeš sviđati račun i nagraditi za trun dobra dobrim i kazniti i najmanji trun zla. Oprosti i smiluj se svom slabašnom robu Ebu Hanifi. Dakle, tako su istinski učenjaci i istinski mu'mini razumijevali Allahov govor – Allahovu istinu i zbog toga je Allah uzdigao spomen na takve ljude. Ovo je, braćo, mekanska sura kojom Allah Đelešanuhu plaši svoje robove. Plaši ih strahota sudnjega dana da bi ostavili griješenje, da bi ostavili ono što je Allah Đelešanuhu zabranio i da bi se vratili Allahu, da bi se pokajali istinski i bili pokorni gospodaru svjetova. To kaže Allah Đelešanuhu kada se zemlja najžešćim potresom potrese u tefsirima stoji kakav će to potres biti. Takav da će se zemlja tresti sa svih strana i treše se sve dotle dok na njoj ne ostane ništa. Dok se ne sruše sva brda u prah i sve nastambe i sve građevine koje su ljudi izgradili i nastanjivali kroz svoj život od kako je Allah zemlju stvorio i čovjeka na njoj i dok se sve ne vrati u zemlju ono što iz zemlje izišlo ono što nas zanima zbog aktuelnosti trenutka u kojem živimo jeste pitanje kada će se to desiti. I zato bih želio da pratimo ovu suru kroz naše stanje. Kroz stanje Allahovog stvorenja koje se zove čovjek i njegovog dijela i onoga što danas to stvorenje radi, radi na zemlji. To će se desiti onda, braćo, kada se zaboravi istina. Kada se napusti istina kada se pojavi laž, kada ljudi ostave naređivanje dobra, a zabranjivanje zla, kada ljudi ogreznu u svim vrstama grijeha, grijeha i poroka. Dakle, pratimo život u kojem mi živimo. Ne samo oko nas u našoj sredini, nego danas je zbog tehnike koju su ljudi oteli Allahom, dobrotom i voljom, zemlja postala jedno veliko selo. Tako da su nam vijesti dostupne i sa istoka i sa zapada, sa svih dijelova svijeta. Kada ljudi ogreznu u grijehu i kada se umnoži nasilje i kada ljudi ostave džihad kao sredstvo pozivanja i otklanjanja prepreka sa puta dave, osim malog broja ljudi, osim iskrenih pojedinaca koji će se boriti do posljednje kapi krvi i do posljednjeg daha svoga života, za uzdizanje Allahove vjere kao što je se borio naš brat koji ovih dana na jedan veličanstven način u Čečeniji potvrdio svoju pripadnost islamu. A taj brat jeste Abu Bakr Turki koji je preselio boreći se sa malobrojnom skupinom muđahida u Čečeniji zajedno sa jednim od vođa od emira Abu Džafarom el Jemenijem da Allah primi njihov šehadet, da nam budu primjer i uzor u našoj borbi i u našoj ustrajnosti u pozivanju u Allahu vjeru i borbi da Allahova riječ bude gornja. Dakle, kada se ostavi džihad, kada ljudi ostave dobro, kada se pojavi nered na zemlji, ne samo u pogledu nemorala, braćo, nego i u pogledu širenja raznoraznih ideja, raznoraznih ideologija i učenja koje će zbunjivati ljude pa ljudi neće znati kako kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega smo često puta citirali na našim predavanjima i hutbama ni najpametniji se neće moći snaći ni najučeniji se u takvom vaktu neće moći snaći kada dobro postane zlo a zlo postane dobro ja bih spomenuo jednu stvar a to je časopis za dijalog među religijski dijalog Abraham koji izlazi u Sarajevu vjerovatno većina muslimana ne prati tu I ne treba da prati, nije to za nas bitno. Ali je bitno to što se u tom časopisu, što u tom časopisu objavljuju zajedno krstaši, Allahovi neprijatelji, oni koji Allahu širk čine i koji na jednoj stranici, zamislite, pišu o tome njihovi sveštenici, njihovi učenjaci, recimo teksti za kide i kažu mi moramo ustrajati na pozivanju u vraćanju našem Bogu Isusu Kristu. A na drugoj stranici piše muslimanski nekakav učenjak o islamu. Poziva u Allahu u vjeru. Poziva u obožavanje gospodara svjetova. Dakle, u tom časopisu širk i tevhid zajedno. To je podlos. To je zločin. To je kriminal preko kojeg mi ne smijemo preći. Dakle, to ljude zbunjuje. I na taj način neko pokušava navodno da poziva ove s kojima objavljuje zajedno članka u islamu da ih poziva u islamu naprotiv. To nema nikakve veze sa davom i sa pozivom u Allahu u vjeru. I na taj način ne samo kršćani i židovi muslimani, na taj način mogu svoje tekstove objavljivati i pisati i budisti i zoroastrijanci i svi ostali mušnici kako ovi pišu i kako pokušavaju da izjednače vjere. Druga stvar na koju želim upozoriti u ime Allaha Đalešanuhu, a ne zbog toga da bi se širila fitna da bi se o tome pričalo nego da bi se opametili, inša Allah. Jeste knjiga koja se pojavila na ovim našim prostorima, prijevod knjige pod naslovom Potvore ili podvale teorije evolucije. Teorije evolucije od izvjesnog autora Haruna Jahja. Vi ćete vjerojatno svi doći do te knjige. Što se tiče prvog dijela knjige, ona je dobra, nema govora. Ona na jedan naučno utemeljen način pobija davno već pobijenu teoriju evolucije od toga da je život na zemlji nastao slučajno ili da je nastao nekakvom selekcijom, da je čovjek nastao od majmuna i tako dalje. Ta teorija je pobijena. Međutim, nije na odmet pročitati taj prvi dio. Međutim, ono što zbunjuje i što dovodi ljude u sumnju, jeste drugi dio knjige koji govori o Akajdu, koji govori o Akidi, na daleko zbunjujući način pomeni nego Darwinova teorija evolucije. A to je da materijalni svijet u stvari ne postoji, da ono što mi vidimo je samo opsjena, samo varka, da su to samo nekakvi elektronski signali u našem mozgu, da mi dok, i ono što je interesantno jeste, da, a mi znamo čije je to učenje, to je učenje, poz, heretičko učenje, odmetničko i otpadničko učenje čovjeka koga je sva islamska ulama proglasila nevjernikom, Ibn Arabija, koji kaže da je to isto kao san. Čovjek često puta sanja kaže da jede ali on u stvari ne jede. Sanja da pije, ali on ne pije. Tako isto najavi, to je isto. Ti jedeš, ali stvari nije to to. Jer ovaj život ne postoji u stvari, to je učenje o tome da postoji samo Allah, ništa drugo ne postoji. I ona poznata teza fena fila, utapanje u Allahu. Da stvarno, suštinski, samo postoji Allah, ništa drugo. Dakle, vjerovatno i ove stvari koje ja pričam na ovako jednostavan način, mnogi ne razumiju. To je ono što zbunjuje ljude. I onda, samo jedna stvar koja se odavljati izvlači, jest, a ima i mnogo, Jeste, ako je to tako, ako ovaj život nije stvaran, a kuranski ajeti i hadisi poslanika se to potvrđuju, onda, ako je on kao san, onda djela se ne broji. Ni loša, ni dobra. I čovjek neće odgovarati zbog svojih loših dijela. Zašto? Zato što je to bio san. Ako si ubio, ako si učinio zinaluk, ne, imaš opravdanje jer on, ti si to sanjao. To nije u stvarnosti. Dakle, upozoravam na taj dio knjige u ime Allaha Đalešanuhu i treba napisati odgovor na tu knjigu. I to je ono, dakle, što ljude i to kako zbunjuje pa ne znaju gdje će se i kako predijeliti. Zatim, kada se proširi, nastupit će taj dan kada se zemlja zatrese i to drugo puhanje u sur, kada se pojavi i proširi homoseksualizam, kao što je danas proširio. Zamislite, dok li su ljudi otišli u svom nemoralu? Ja čitam neki dan u avazu, da je čovjek u Americi, mada to nije islamski stav, on nije musliman, on je nevjernik, ali to učinio je jednu stvar, a to je da se oženio sa pet žena. Ima pet žena i sa njima ima 29 rodjeci. I osuđen je na 25 godina robije zbog toga. Dok u isto vrijeme homoseksualci, čin koji je najneprirodniji za čovjeka, i Allah Đalešanu u lutov narod, iako su drugi narodi činili širk i činili kufr, naziva najružnijim imenima, brojte ružna imena i svojstva koje, kojima Allah naziva lutov narod, pa ćete vidjeti da nijedan narod tako ružno nije opisao zbog tog grija. Zatim kada se namnoži zinaluk, također slučaj vrlo interesantan gdje mi možemo pratiti šta znači islam i veličina islama kojeg danas nema, koji ne vlada zemljom, kako je rekao Hasan en Nedevi u svojoj knjizi, neka ga Allah nagradi, knjigu koja sigurno zavređuje da se prevede naš jezik, šta je svijet, izgubio nestankom islama kao vodeće ideje. Ne šta su muslimani izgubili, nego šta je svijet, čovječanstvo šta je izgubilo onoga trenutka kada islam nije vodio narod i kada muslimani nisu bili na čelu koloni. Jedan talijan se kaže oženio i oženio je djevojku 30 godina i napustio je istu noć zbog čega? Objavio je pred svima da nije bila nevina, da nije bila čedna pa su ga svi napali i kažu, zar ti očekuješ, zar je prirodno i normalno da djevojka od 30 godina bude takva? Dakle, to je utopija, to je idealizam, ne možeš to nikako očekivati. Zatim, ne samo nemoral i najgora sorta ljudi, nego nastupit će taj dan onda kada se pojave ljudi koji će naređivati dobro, a sami ga neće raditi. I kada će zabranjivati zlo, a sami će, a sami će ga činiti. Dakle, kada se zapostavi istina, a bude se slijedila strast, kada se Kur'an bude učio, a ne bude se radilo po njemu, zatim kada se fasici okite pod navodnim značima svojim grijesima, a drugi im budu zavidjeli na tome. I mi vidimo da mi živimo u tom vaktu. Wallahi, toliko je čovjek opterešen time, čak oni koji sebe nazivaju muslimanima. Toliko su nevjernici na čelu sa iblisom obmanuli muslimane možemo slobodno kazati da je mnogo muslimanki kad vide da se pojavi nekakva žena koja je mis svijeta ili mis univerzum. Razne cake izvode i zavode, ali ja mislim da je šeitan upotrijebio do sada sve varijante, sve vrste zavođenja i samo i ponavlja da neće poželi da bude kao ona. Ili glumac, ili političar, ili bilo ko drugi, razvratnike, razvratnike, ali je popularna i poznata ličnost i onda ovi iz naših redova žele da budu takvi. I kada se to desi, braćo, onda će ti ljudi koji takvim životom budu živjeli izazvati srđbu Allaha Đalešanuhu, pa će on reći Israfilu, puhni u sur glasno i zatreše se zemlja sa svih njenih strana. A ko je Israfil? Prije nego što opišemo njega na osnovu sahih predaja, spomenut ćemo jednog meleka, nosioca arša, kojega je opisao Resul sallallahu alaihi ve sellem, u hadisu koji ga bilježi Abu Davud sa Hasan Senedom od Džabira radijallahu ta'ala an, da kaže dozvoljeno mi je da govorim o meleku od nosioca Arša kaže poslani se sellem između mehkog dijela njegovog uha do kraja ramena konjanik putuje 7000 godina pa ako je tako sa jednim od nosioca Arša šta je sa Israfilom kaže imam Ibn Ževzi u svojoj knjizi Tabsirah Israfil je ogroman melek. Njegova krila dosežu do istoka i do zapada. Njegove noge su 500 godina ispod sedmog sloja zemlji. A sedmi kat nebesa njemu je do Njegova glava je i vrat povijeni ispod arša. Desnica mu je ispružena i u njoj drži sur. I pažljivo sluša kada će dobiti naredbu da puhne u sur. Dakle, to je melek Israfil, kome će Allah Đelešanu narediti da puhne u sur. Kao što bilježi Ahmed, hadis od poslanika sa oselem, da su ljudi često puta kada bi vidjeli zabrinutog poslanika, reci mu što si zabrinut, pa kaže poslanik sa oselem, kako da uživam ili kako da ne budem zabrinut kada je melek Israfil uzeo suru svoju desnicu i podigao čelo i sluša sluša i čeka kad će dobiti naredbu da puhne u sur. Kada Israfil puhne drugi put u sur, kako će stanje biti ljudi na zemlji? Ljudi će biti u gafletu i u nemaru, kao što su danas. Jedni će biti u svojim kućama, mnogi će biti u kafanama, orgijaće, slušaće muziku, drogiraće se, veseliće se, mnogi će biti na koncertima, raznih čolića i ostalih zabluđivača. Mnogi će biti na futbalskim utakmicama i divljati ko divlje zvijeri i ponašati se onako kako ne dolikuje razumnom biću kakvo je čovjek. Mnogi će biti za sofrom i jesti, ali neće uspjeti svoj zalogaj donijeti do usta, a nastupit će taj dan. Mnogi će razgovara sa svojim prijateljima, ali neće upotpuniti riječ koju je započeo i izustio, a nastupit će taj dan. Sva stvorenja će umrijeti, čak i meleki na sedmom nebu. Ostaće samo koji meleki? Ostaće Žibril, Mikail, Israfil i melek smrti. Pa će Allah Đerlešanuhu narediti meleku smrti da usmrti ova tri meleka. I kada ih usmrti, kada im uzme duše, upitaće Allah Đerlešanuhu meleka smrti ko je još ostao. Pogledajte kakvu snagu je Allah podario melekima. Kako su to ogromna stvorenja. Pa kada Allah upita meleka smrti ko je još ostao, reći će, ja rab, ti znaš da je ostao još tvoj slabašni rob, melek smrti. Pa će mu Allah reći, sad ćeš ti kušati ono što su drugi ljudi kušali od tebe. Okusit ćeš smrt. Otiđi između dženneta i džehennema i umri. I pustit će takav krik kako stoji u predaji, da Allah prije toga nije usmrtio sva stvorenja, svi bi umrli od strašnog krika. Ostaće nebesa i zemlja prazna od meleka, džina i ljudi. Pa će Allah Đelešanohu pogledati na Dunjaluk i reći će, o Dunjaluće, gdje su tvoji stanovnici? Gdje su brda? Gdje su rijeke? Gdje su blagodati? Gdje su vladari i njihovi sinovi? Gdje su silnici i sinovi silnika? Gdje su oni koji su jeli moju nafaku i uživali u mojim blagodatima, a obožavali druge umjesto mene? I reći će, limenil mulku lijev, kome je danas vlast? Pa kad ne dobije odgovor ni od koga, jer nema nikoga osim Allaha Đalešanuhu, sam sebi će odgovoriti reč, lillahil vahidil kahar, Allahu jedinom i svemoćnom to je komentar samo jednog ajeta i sure Zilzal i kaže Allah wa akhrajatil ardu athqalaha i kada zemlja izbaci terete svoje a koji su to tereti zemlje nisu to samo tijela ljudi ne nego tijela i djela bilježi muslim od Abu Hurajre da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem iz zemlje će izaći sve što je u njoj i doći će ubica i reći ubio sam toga i toga zbog toga i toga. Doći će onaj koji je kidao robinske veze i reći će prekinuo sam robinske veze zbog toga i toga. Kradljivac i tako dalje i svi ostali griješnici i svi će nositi na svojim plećima svoje grijehe kako kaže uzvišeni u suri Am وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون i svi će nositi na svojim leđima svoje grijehe, a loše li je to što će uprtiti? Pa predstavite sebi, draga braćo, i zamislimo ovaj dan, ovaj strašni i veliki događaj. Ja ga nikako sebi drugačije ili najbolje ga mogu sebi predstaviti kroz jedno iskušenje koje Allah daje na zemlji prije ovoga dana, a to su zemljotresi. Samo jedan moment. Sjećate se zemljotresa u Turskoj. Koliko je traju? U dva navrata po nekoliko sekundi. A vidjeli ste kako ljudi govore i šta kažu. Kako opisuju taj događaj. Osjećali su kao da će to vječno trajati. 5 sekundi, 15 sekundi. Lahko izbrojati, brzo se izbroji. Ali ljudi su osjećali da to traje vječnost i da neće nikada stati. Čak su i zulumčari najveći zulumčari koji se bore protiv la ilaha illallah i zabranjuju islam u toj zemlji, tražile da se upućuju dove Allahu Đelešanu da to stane. I sjetimo se riječi uzvišenog samo u prevodu. A kamo li na arapskom koji su Arapi dobro poznavali kada su sišli ajeti gdje Allah kaže kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju i kada se planine pokrenu i kada ste one kamile bez pastira ostanu i tako dalje i Allah nastavlja i kaže i kada se nebo ukloni i kada se džehennem raspali i kada se džennet približi šta? Tada će alimet nefsum ahdoret svak saznati šta je pripremio. Ako je dobro, biće mu dobro, ako je zlo, biće mu zlo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kaže uzvišeni dalje, وقال الإنسان ما لها I kada čovjek rekne šta joj je, šta je ovoj zemlji, šta se desilo s njom, zemlja više nije zemlja, nebesa više nisu nebesa, kao što kaže uzvišeni يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار I toga dana ćemo zemlju zamijeniti drugom zemljom i nebesa drugim nebesima i oni će se pojaviti pred Allahom jedinim i moćnim. Jevme idin tuhadditu ahbaraha. Toga dana ona će svoje vijesti kazivati. Šta će kazivati zemlja, braću? Kazivat će za svakog insana, muško i žensko. I svjedočiti protiv njega i reći će, zar nisi toga dana uradio na tom mjestu taj taj grih? To je veliki dan. Zatim će se vagati djela, I kaže uzvišeni, ko uradi trun dobra vidjet će ga, ko uradi trun zla vidjet će ga. O ovome je pitala Aish Rasula sallallahu ve sellem. Pitala je ja Rasulallah, hoće li se čovjek toga dana sjetiti svoga prijatelja? Kaže Aisha, neće se sjetiti vallahi na tri mjesta. U tri trenutka. Koji su to? Prvo, kada se budu vagala djela, tada ćeš zaboraviti na oca i na majku i na sve prijatelje koji si imao. Gledat ćeš samo šta će prevagnuti dobro ili zlo. To je prvi trenutak, a taj trenutak nije kratak. Drugi trenutak je kada se budu dijelile knjige, tada ćeš zaboraviti sve druge. Gledat ćeš u koju ruku ćeš dobiti svoju knjigu. I treći trenutak jeste kada se pojavi vrat od vatre, vrat od vatre koji će izići srdit i govoriti dužnici su mi trojica, svako onaj koji je širk Allahu činio. Zatim, onaj ko nije vjerovao u obračun, onaj ko nije vjerovao u obračun i nije vjerovao u ovaj dan, i onaj ko je bio zulumčar, svaki nasilnik. Zato neka znaju zulumčari, neka znaju nasilnici, neka znaju pokvarenjaci i oni koji prkose iako su slabi Allahu Đalešanuhu na zemlji i koji druge zavode da je mjesto za njih određeno, a teško i bolno je to mjesto. Zato o ljudi, ovo je velik dan i ovo je težak dan. I niko od nas neće biti, a da neće razgovarati toga dana sa Allahom bez prevodioca. I kuda se god okrene, neće vidjeti ništa osim svojih dijela. Ako se okrene desno ili lijevo ili nazad, vidjet će samo ono što je uradio. Ako se okrene naprijed, vidjet će vatru. Zato kaže Resul sallallahu alaihi sallam, čuvajte se vatre makar sa pola hurme. Ahmed i Tirmizi bilježe od Aljevni Hatima da je rekao Resul sallallahu alaihi sellem, svako će od vas sresti svoga gospodara pa će mu Allah reći, robe, zar te nisam učinio onim koji čuje i vidi? I zar ti nisam dao djecu i imetak? Pa šta si pripremio? Pa će pogledat na sve strane i kad pogleda naprijed vidjet će samo vatru. A Ibn Dževzi spominje predaju u kojoj se kaže da će Allah Đalešanohu toga dana reći, robe moj, ko je taj koji te učinio neovisnim od mene? I postakao te i uputio na nekog drugog mimo mene ja se tebi približavam, a ti od mene bježiš. Robe, dao sam ti dunjaluk, a on te je zaveo i obmanuo i udalio te od mene. I dao si mu prednost, nadamnom i omalovažio si moju milost. Zar tako rade i čine oni kojima se čini dobro? Ko je taj koji te pokriva, čuva i štiti? I nisam mislio ništa drugo osim to da ti moj grijeh ne šteti i da ćeš mi pokriti i oprostiti kao što mi pokrio sramote. Mislio sam da je tvoja milost neizmjerna i da ono što ja radim ne utiče na tvoju dobrotu. Pa će reći Allah Đelešanuhu, istinu si rekao. Istinu si rekao, ne gubi nikad nadu u moju milost. Reći će tako mi moje veličine, ja ti danas opraštam o meleki, uvedite ga u džennet. I hadis za kraj koji bliži Ahmed od Ibnu Mejra, da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, kada bi čovjek bio pokoran Allahu od rođenja, od dana kad ga je majka rodila, pa do smrti, dakle nikada grijeh nije uradio, stalno bio pokoran Allahu Đelešanu kao što su meleki pokorni, taj dan će prezreti svoja dijela i poželjeće da se vrati na Dunjaluk da bi činio dobro. Zato se, braćo, pripremimo za dan u koji nema nikakve sumnje i koji će doći iznenada, kako kaže Allah Đelešanu. Allaha molimo da nas učesti na istini, da nas učini od onih koji se bore na njegovom putu i koji razmišljaju o ahiretu i o danu u koji nema nikakve sumnje. Da nam Allah oprosti nas uvede u džennet. Amin. تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نضاء كلما كلما كلما كلما هذه Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba, iz života Tavina, prijevoz značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmanje. Zato nas posjetite na adresu kanal 22 Zenica ili putem telefona 413257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.